Prinomoi de landoi cae popoloi. Ciel mi lasta tempe constatis, la diversae gecun laborantoi de la esperanta retradio preferas por land nomoi la finajon uio. Dum mi usas tiu cele plei ofte la finajon io, exemple por Austrio. Nia lando estas en la mondo plei ofte conata kiel Austria kiu devenas el la latina, kaj signifas orienta regno. Do Austroi preferas nomi sian landon en Esperanto Austrio. Austrujo por ni estus tute neadekvata, ancao rilate alla historia evoluo de nia stato. Gis la iaro 1910 hoc, nia stato estis la Austra-Hungara regno, kiu consistis el multae landoi, cun multae popoloi, kiu incunigis cefe la economia comunumo de la regno, cae la comuna mon un uo corono, kiu ancora u validas en Cechio. Tiu regno disfalis en la jaro 1900 La diversae popoloi fondis siain proprain statoin, cae restis celcae exae cron landoi, cae la exa cef urbo Vieno, cie logis cefe german de venai homoi. Tiui german lingvae landoi nun ricevis la nomon Germana Austrio, cae oni declaris, che tiui landoi estu parto de la Germana Respublico. La vencintoi de la unua Montmilito tamen malpermessis tiun aligion al Germanio, cae pro tio la land nomo fine shangigis al Austrio. La homoi mem daure consideris sin Germanoi, cae effective, en la jaru 1938, Austrio farigis parto de la nazia Germana tria regno. Post la malvenco de la nazia Germanio en la dua mond milito, la situatio shangigis. Austrio renascigis, cae plei multai austroi comensis nun consideris in ciel propra popolo, ne plu ciel germanoi. La ligoi alla sud germanae bavaroi tamen daure estas tre fortai, char la bavaroi parolas la saman dialecton ciel la austroi. Mia lando supra austrio estas ec historia cern lando de bavario. Tio estas nur unu exemplo pri la evoluo de la nomoi por landoi cae popoloi, cae simile ocasis en multae aliae landoi de Europo. La nomoi do estas resulto de historia proceso, cio tutte ne estis unuezza en nia continento, cae tie la nomoi de landoi cae popoloi ne estas internazie normigeblai, ancaune en esperanto. Tial en esperanto, Por lant nomoi existas plurai finajoi. Uio, io, lando. Au oni ne havas apartan finajon, kiel exemple por lant nomoi en la America continento. Usono, Canado, Brasilo, Argentino, Uruguayo. Tie estas ancau landoi por kiu servas la finajo io. Bolivio, Colombio do la finaggio uio, ciu case, estas applicebla nur por parto de la landoi en la mondo, cae tiu finaggio devas concurri tiam cun la finaggioi io cae lando. Mi exemple diras Pollando cae Svislando, cio en tiu caso estas la plei internazia formo, char en la Angla tiui landoi nomigas Poland cae Switzerland dependas nun de la sinteno de la esperanto parolanto, rilate al internaziezzo de nia lingvo. Quancam existas la nozio esperantuio, tamen ne existas esperantolando, set nur iu diaspora comunumo de esperanto parolantoi, ciu nun tempe manifestigas suffice bone en la interreto. Mi mem estas tre internaziema homo, kiel export commercisto, mi intertractis cun negocistoi la tuta mondo, cae tiu cele parolis diversain lingvoin. Cae tiu sinteno, cae vivo sperto, ce mi, esprimigas en la uso de la finajo io por lan nomoi. Mi tute acceptas, se aliai cun laborantoi de la esperanta retradio preferas usi la finajon uio quan cam la mia opinio tio ne estas la plei bona solvo tamen tio tute ne malhelpas la pluan evoluon de nia lingvo